вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці А ці патрэбная яна нацыянальная і дзяржаўная ідэя і ідэалогія у сучасным свеце Нябачна яе на самым відным месцы ў так званых развітых краінах а не развітыя у можа таму і не развітае што спакушаюцца то ісламскім фундаменталізмам то ідэямі чучхэ то вяртаннем да вялікага ссср вядомая кожнай нацыі ідэя вызвалення ад чужацкага прыгнёту была здзейсненая разам з гэтым самым вызваленнем хто не паспеў вызваліцца той не паспеў і зараз або робіць гэта ў рабочым парадку, каб адпавядаць стандартам краіны цывілізаванага свету, або не робіць, бо не імкнецца гэтым стандартам адпавядаць. тэарэтычныя пошукі беларускай ідэі распачаў на пачатку мінулага стагоддзя ігнат абдзіраловіч у сваёй працы адвечным шляхам. Распавядаючы пра Беларусь, што апынулася паміж захадам і ўсходам, ён трапна акрэсліў асаблівасці гэтых дзвюх цывілізацыяў. На ўсходзе гэта значыць у рассеі запаноўвае толькі адна нейкая ідэя белая або чырвоная на захадзе ідэі суіснуюць. Гэта як аднапартыйнасць і шматпартыйнасць. Вось жа праз 100 гадоў пасля Абдзіраловіча стала ясна, які тып цывілізацыі перамог. Гэта значыць, што раней ці пазней і Беларусь, каб не стаць ізгоем, зажыве паводле законаў шматпартыйнасці і шмат ідэйнасці. Разам з тым імкнучыся адпавядаць тым стандартам еўрапейскай краіны, якім імкнуцца адпавядаць усе пяцёра суседак Беларусі. Сённяшні стан беларускай ідэі на тле суседскіх памкненняў выглядае нонсэнсам. Увядзенне дзяржаўнай ідэалогіі, якой няма, адмаўленне каштоўнасцяў ліберальныя дэмакраты, ізаляцыянізм аўтарытарнага рэжыму, Усё гэта нагадвае ірацыянальныя паводзіны наравістага падлетка, які ўпарта адмаўляецца прызнаць відавочныя рэчы, аб'ектыўную хаду гісторыі. Ці лепей ад гэтага самому падлетку рытарычнае пытанне. Ці лепей ад гэтага жывуць людзі таксама. Музыка вы слухаете радыё свабода у перадачы вострая брама мы раскрываем сакрэт сённяшніх ідэйных пошукаў кіраўніцтва беларусі гледзячы на іх з суседніх краінаў нескладаная на першы погляд сукупнасць нацыянальных і дзяржаўных прыкметаў ды мэтаў у выпадку сённяшняй беларусі мае таямнічы і загадкавы характар абвешчаны кіраўніцтвам пошук ідэалогіі здзіўляе сваёй разрэклямаванасцю і бясплённасцю спробы змяніць сімволіку ды перапісаць гісторыю ўсё болей нівелююць вобраз краіны і нацыі гэтаксама як і афіцыйная палітыка русіфікацыі якую александр лукашенко праводзіць у традыцыях двухсотгадовага панавання каляніяльных адміністратараў Наагул моцная нацыянальная ідэя патрэбная ў часы станаўлення грамадства, у часы войнаў і рэвалюцыяў або ў часы таталітарызму. І гаворкі пра яе пошук у сённяшняй беларусі можна вытлумачыць менавіта станаўленнем ды мацаваннем аўтарытарнай улады. Урэшце стрыжань гэтай самай ідэалогіі, якой ніхто яшчэ не бачыў, вядомы ўсім. Гэта зусім не лепшае жыццё а ўсяго толькі лаяльнасць да палітычнага рэжыму. Аднак Беларусь не існуе ў вакууме. Усе пяць краінаў нашых суседак, калі і не ўступаюць у еўразвяз, дык адназначна арыентуюцца на ягоныя стандарты жыцця. Паспрабуем адтуль ад суседзяў паглядзець на цяперашнія ідэйныя пошукі беларускага рэжыму. Як гэта бачыцца з літвы, з Польшчы, з рассіяй літоўскае гледзяшча прадстаўляе віленскі журналіст віталь каракорскі тое што сёння пра пошукі нацыянальнай ідэалогіі ідзецца ў беларусі нават цікава цікава таму што сваю нацыянальную ідэю адраджэння савецкай сімболікі і практыку прэзідэнцкай вертыкалі расейцы пазычылі менавіта ў лукашэнкі цікава яшчэ і таму што раней для александра рыгоровича москва была трэцім рымам усе беларускія шляхі паводле ягонай думкі вялі ў сталіцу братняй імперыі. Сёння здаецца, афіцыйны менск канчаткова зразумеў, што ніколі аніякім рымам нават Масквой ён не стане. А яшчэ здаецца, што ў Беларусі не працуе болей старая савецкая ідэалогія. Вось і ўзнікла з патрэба ў новай, нацыянальнай. Беларуская апазіцыя, прынамсі так выглядае з вільні, адчувае пэўную крыўду. Як жа так, ідэалогія беларуская нацыянальная адвеку існуе, і яна апазіцыя яе ідэалогіі носьбіт. Але Лукашенко, як чалавек з моцнай інтуіцыяй, магчыма, мае рацыю. На самой справе ці барацьба за беларускую мову і культуру, ці нават перамога ў гэтай барацьбе. Гэта значыць нармальнае існаванне мовы і культуры. Ці ўсё гэта разам ідэалогія, ці гэта не элементарныя ўмовы існавання нацыі. Не павінны быць ідэалогіяй такія паняцця, як паветра ці вада вось сто гадоў таму калі беларуская нацыя яшчэ не была бадай што цалкам знішчаная купалаўскія беларусы фармулявалі нацыянальную ідэю так людзьмі звацца віталь каракорскі назваў родную мову і культуру элементарнымі умовамі існавання як паветра і вада іншымі словамі гэта таксама еўрапейскі стандарт і для сучаснага еўрапейца у барацьба за сваю мову такая ж экзотыка як і вырачэнне ад сваёй роднай мовы экзотыка або калі вядзецца пра ўступленне ў еўразвяз не парадак таму згаданыя праблемы ў краінах кандыдатках ліквідуюцца ў рабочым парадку нявырашанае моўнае пытанне або русіфікацыя тут вартае параўнання з непрычасанай галавою ідучы на баль, мы не станем аспрэчваць, што галава мусіць быць прычасанай. У літве ані пра нацыянальную ідэю, ані пра яе пошукі дыскусіяў не было. Магчыма таму, што ў двадцатым стагоддзе нават пад савецкай акупацыі літоўская нацыя як такая існавала. Дзяржаўнасці не было, а нацыя была. У сучаснай беларусі роўна наадварот. У апошнія савецкія гады літоўцаў злучыла адна ідэя, чым далей ад трэцяга рыма. Калі гэтую мэту дасягнулі, узнікла пытанне, а як далёка. Тут сустрэліся дзве ідэі: ідэя вялікага княства і ідэя ковенскай літвы. Ці інакш досвед паліэтнічнай еўрапейскай дзяржавы і нацыяналістычнай рэспублікі смятонаўскага кшталту. Гэтыя две тэндэнцыі пэўны час існавалі паралельна. Ва ўнутранай палітыцы дамінавалі традыцыі рэспублікі ва ўзамежнай княства. Цяпер, калі літва фактычна ўжо ў НАТА і ў развязе, цалкам нескладана быць прарокам. Паволі і ва ўнутранай літоўскай палітыцы пачнуць сцвярджацца нормы ВКЛ. З карэкцыяй на час зразумела. Сапраўды для ўдзельніка еўраінтэграцыі замкнёнасць або хутарская ізаляцыя нонсенс. Таму літва пераадольвае свае колішнія комплексы і робіцца зусім адкрытай нацыяй і краінай чаго не скажаш пра Беларусь, дзе інтэграцыйныя працэсы наадварот носяць таямнічы характар, а ва ўнутрыпалітычным жыцці робіцца шмат невытлумачальнага. І гэта пры тым, што згодна з агульным уяўленнем замкнёнасць беларусам не ўласцівая, прынамсі ў такой ступені, як яе прыпісваюць літоўцам. Цікава, што падчас агітацыйнай кампаніі за еўрарэферэндум ніхто асабліва не згадваў гістарычны досвед. Больш гаварылася пра грошы, якія літоўцы атрымаюць, трапіўшы ў еўразвяз. Але афіцыйным лёзунгам кампаніі былі словы: будзем еўрапейцамі. Што да нацыянальнай ідэі, дык мне выпала пачуць у прыватнай размове ад старшыні літоўскага парламенту Артураса Паўлаўскаса. Мы ўступаем у еўразвяз, каб жыць лепей, і мы ўступаем у НАТ, каб увогуле жыць палітычны аглядальнік газеты літво жінюс арас лукшас напісаў пасля рэферэндума і ратыфікацыі амерыканскім сенатам пратакола пра ўступ літвы ў нато сёння мы кажам усходу апошняе бывай а заўтра мы скажам москве вітаем мы захад давайте сябраваць літоўскі і наагул балтыйскі шлях да еўрапейскага стандарту найбольш прыкметная там сёння дзяржаўная ідэалогія мы хочам жыць так як жыве Еўропа гэта значыць лепей чым жылі ў савецкім саюзе такое імкненне ў вуснах беларускага кіраўніцтва стала жупелам страшылкай для ўласнага народу маўляў вы хочаце каб і у нас вешалі на слупах расейцаў і камуністаў сапраўды чым большая хлусня тым хутчэй у яе верыць натоўпу аднак жа ўсе і разумеюць, што гэта хлусня. Бо гэта беларусы ездзяць у віленскія супермаркеты, а не літоўцы у менскія. І бунтаў рускамоўных у літве не назіраецца, хоць ёсць у краіне цэлыя рускамоўныя гарады. І там ведаюць, што натуралізацыя непазбежная, бо гэтага патрабуюць стандарты еўрапейскага жыцця у беларусі ж менавіта кіраўніцтва гэтых стандартаў баіцца ратуючы і сваю нееўрапейскасць і сваю рускамоўнасць іншымі словамі беларуская мова пры арыентацыі беларусі на еўразвяз мусіла б уваходзіць у набор такіх стандартаў так як гэта ёсць у пяцёх краінах суседках беларусі. Thank you. Вы слухаете радыё Свабода. У перадачы вострая брама мы раскрываем сакрэт сённяшніх ідэйных пошукаў кіраўніцтва Беларусі, гледзячы на іх з суседніх краінаў. Другая суседка Беларусі Польшча таксама больш занятая стандартамі еўрапейскага жыцця, чым нацыянальнай і дзяржаўнай ідэалогіяй. Прынамсі так сцвярджае аналітык радыёвабода Ян Масімюк. Здаецца, што пытанне дзяржаўнай ідэалогіі сёння не цікавіць ніводнага сур'ёзнага палітыка ў Польшчы. Існуюць сама менш тры ўзаемнадапаўняльныя тлумачэнні, чаму праблема ідэалогіі ды самослова ідэалогія сышлі з публічнага жыцця ў посткамуністычнай Польшчы. Па-першае, Сам панятак ідэалогіі выклікае вельмі негатыўныя грамадскія асацыяцыі ў Польшчы з увагі на гістарычны досвед краіны з дзвюма таталітарнымі ідэалогіямі фашыстоўскай і камуністычнай, носьбіты якой спрычынілі палякам шмат гора. Па-другое, Польша ёсць краінай, дзе да ўлады прыходзяць рэгулярныя паперамна-палітычныя сілы з довольно адрознымі палітычнымі ідэалогіямі ці хаця б ідэалагемамі. Кажучы спрошчана, раз краінай кіруюць кансерватыўна-касельныя нацыяналісты, правыя, а раз ліберальна-атаістычныя посткамуністы левыя. Па-трэцяе, у краіне, дзе больш за тры мільёны беспрацоўных, выбаршчыкі чакаюць, што палітыкі перш за ўсё вырашаць праблему, якім паесці хлеба і каўбасы, а не дзяржаўнай ідэалогіі. А таму зусім магчыма, што палітыкі адкладваюць справу дзяржаўнай ідэалогіі на пасля калі пад яе будзе закладзены салідны эканамічны падмурак перапыню на хвілю яна максімюка і заўважу што ўсе гэтыя нібыта польскія асаблівасці характэрныя для ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінаў у тым ліку і для беларусі адно што ў беларусі яны выяўляюцца не ў паводзінах палітыкаў у настроях людзей усё сказанае вышэй не абазначае што польская дзяржава развіваецца абсалютна па-заўсялякай ідэалогіяй усталяванне ў краіне парламентарнай дэмакратыі заходняга тыпу і курс на інтэграцыю з Еўропай і стратэгічнае партнерства з залучанымі штатамі цалкам аб'ектыўна чыніць цяперашнюю польскую дзяржаву як спадкаемцам, так і прыхільнікам заходняй ідэалогіі лібералізму. Тут маецца на ўвазе розныя аспекты ідэалогі лібералізму, філазафічны, першынства індывідуалізму перад калектывізмам, палітычны, разбудова дэмакратычных інстытутаў і абмежаванне аўтарытарызму ўлады, экономічны прамоцыя свабоднага прадпрымальніцтва і канкурэнцыі з адначасным абмежоўваннем дзяржаўнага інтэрвенцыянізму ў эканоміцы і так далей. І хоць найчасцей польскія палітыкі гавораць выбаршчыкам зусім іншыя рэчы, дык усё ж дзяржава больш-менш стараецца заставацца ў рэчышчы лібералізму, нават калі не на самай сярэдзіне ракі, а крыху бліжэй да берагу. Што ў справе нацыянальнай ідэалогіі польскія дзяржаўныя чыноўнікі маглі б параіць сваім беларускім калегам польская дзяржава кроўна зацікаўленая існаванне незалежнай сяброўскай беларускай дзяржавы таму кажучы даволі фігуратыўна польскія дзяржаўныя чыноўнікі маглі б свае парады на кондзяржаўнай ідэалогіі беларускім калегам замкнуць такой абагуленай формуле не рабеце з беларусі міні рассіі або міні ссср вы нам цікавыя як беларусы менавіта або расейцам мы заўсёды можам паглядзець у москве а саветаў мы ўжо бачылі Дарэчы, пра Маскву. Усім зразумела, што кіраўніцтва Беларусі існуе ў фарватары расійскай і палітыкі і ідэалогіі. Верагодна, ва ўяўленнях гэтага кіраўніцтва мроіцца нейкі адроджаны савецкі саюз як альтэрнатыва еўразвязу толькі ж сама Расія гаворыць і арыентуецца на еўрапейскія стандарты, бо ў іх увасобленая ідэя лепшага жыцця, а зусім не ў галоўнай савецкай адметнасці роўнасці ў жабрацтве. Прыватная ўласнасць і асабістая свабода гэта крок ад савецкай рэчаіснасці, а не да яе. Пра расейскую ідэалагічную сітуацыю кажа Пётр Вайль письменник и супрацовник российской службы «Радио Свобода». Прежде всего, идеологию нельзя искать, нельзя приобрести – это не грибы, не пальто. Представляете, я к вам подходит человек и говорит, я хотел бы... Перш за все, идеологию нельга шукать, нельга набыть. Это не грибы, не пальто. Уявляете, себе до вас подходит человек и кажа, я хотел бы набыть переконанни. Переконанни идеология не шукаются, а складываются, выспеваются, формуются. Калі граф увараў 170 гадоў таму абвесціў прынцыпы расійскай дзяржаўнай ідэалогіі, праваслаўе самадзяржаўе народнасць ён нічога не прыдумаў просто сфармуляваў у рассею ўладу маюць з аднаго боку тактыкі і прагматыкі гатовыя да ідэйных і маральных кампрамісаў а з другога боку яны застаюцца людзьмі ранейшага савецкага гарту і выхавання таму і лічаць патрэбным набыць сабе перакананні а дзяржаўная ідэалогія ў іх ужо ёсць толькі яе яшчэ ў голас не сфармулявалі а государственная идеология у них уже есть, как и в случае с Уваровым, только ее еще вслух не сформулировали. По аналогии и белорусская национальная идеология есть. Это все наше отраджение 20-го стагодия. Але гэтая ідэалогія не стала дзяржаўнай, бо беларускае кіраўніцтва, прынамсі цяперашняе, хоча мысліць сябе больш расейскім, чым самі расейцы. Лукашенко неаднойчы адкрыта казаў пра гэта. Зразумела, яму перашкаджае тое, што самі расейцы не сфармулявалі сваю дзяржаўную ідэалогію. Яму няма чаго падхапіць, напісаць на сваім сцягу, каб падняць гэты сцяг вышэй за расейцаў. А што ў сваю чаргу расейцам замінае сфармуляваць сваю дзяржаўную ідэалогію. Петр Вайль. Да, она потому и не сформулирована, э, что можно подозревать, что ее стесняются вслух сформулировать. Яна тому не сформулированная, что можно подозревать, ее соромеются у голос выказывать. Сароміюцца, бо гэта ўсё тая ж уварраўская формула. Праваслаўная царква існуе і дзейнічае дзякуючы дзяржаве і салідарная з дзяржавай. Рэйтынгі прэзідэнта кажуць пра той энтузіязм, з якім вітаецца самадзяржаўная ўлада. Настойлівае ўкараненне моцнай вертыкальнай улады, гэта яна і ёсць ідэя самадзяржаўя. І нарэшце народнасць, якая прыняла форму неапатрыятызму, які, у сваю чаргу, на практыцы абяртаецца ксенафобіяй. Тут цікава паназіраць, як разыходзяцца лёзунгі і рэальнасць. Бізнесмены пераводзяць грошы ў швейцарскія банкі і купляюць дамы на лазурным беразе. Простыя грамадзяне мараць пра адпачынак у Турцыі ці гішпаніі. Ні адна рэч айчыннай вытворчасці па-ранейшаму не каціруецца вышэй за замежную у кінотэатрах 85% амерыканскіх фільмаў. Пры гэтым зверху данізу праклямуецца і насаджаецца антыамерыканізм. Любая міжнародная няўдача расійскіх спартоўцаў ці артыстаў расцэньваецца як вынік змовы. расійскіх спартсменаў или артистаў расцэньваецца как результат заговора. Што расейскае чынавенства магло б параіць сваім беларускім калегам шукальнікам нацыянальнай ідэалогіі России. Ну, посоветовать своим белорусским коллегам российские государственные чиновники ничего содержательного не могут, потому что... Российские державные чиновники отчувают, вычувают повевы часу. Дык так вось, яны могут пораить так само трымать нос по ветры и поглядать на Москву. Так вот, они могут посоветовать тоже держать нос по ветру и посматривать на Москву. На мою думку, яны найчастей туды и поглядают хоць на курорты і ў шоп-туры, як справядліва заўважыў Пётр Вайль, выпраўляюцца не ў рассею. Вы слухаеце радыё Свабода. перадачы вострая брама мы раскрываем сакрэт сённяшніх ідэйных пошукаў кіраўніцтва Беларусі, гледзячы на іх з суседніх краінаў. Такім чынам сённяшнія пошукі ідэалогіі ў Беларусі нішто іншае, як умацаванне ўладныя вертыкалі палітрукамі савецкага кшталту. Пры гэтым ніякага марксізму-ленінізму няма ёсць асабістая данасць кіраўніку краіны і культывацыя самога духу саветчыны. Уласна нацыянальная ідэя ва ўсім гэтым адсутнічае. Такія высновы паказваюць, што цяперашняя Беларусь рушыць зусім не ў кірунку поступу і лепшага жыцця. Аднак тое, што наша краіна не востраў і не геапалітычны гігант, сведчыць пра яе заўтрашні пазітыўны шлях Менавіта еўрапейская інтэграцыя мусіла б стаць нацыянальнай і дзяржаўнай ідэяй і ідэалогіяй Беларусі. Магчыма, гэта адбудзецца тады, калі Расія канчаткова адмовіцца ад імперскіх амбіцыяў і далучыцца да еўрапейскай супольнасці, а магчыма і раней са зменаю палітычнага рэжыму ў самой Беларусі. Галоўнае, што альтэрнатывы такой нацыянальнай ідэі няма. Зрабіўшы агляд нацыянальных ідэалогіяў у краінах суседках Беларусій, я не кранаў тэмы самой ідэалогіі еўраінтэграцыі і шэрай сукупнасці развітых краінаў свету. Што там адбываецца з паняццем родныя мовы, напрыклад, з уласным бачаннем сваёй гісторыі, як выхоўваецца ў дзецях патрыятызм і на чым ён трымаецца, скажам, у сучаснай нямметчыне або ЗША карацей кажучы ці не адбярэ ў нас гэты прагматычны свет у абмен за лепшае жыццё бясконца дарагія нам прыкметы роднага краю думаю менавіта такое пытанне найчасцей спыняе нашых суграмадзянаў і прымушае іх адчуваць гонар за ўласнае нішчымнае але не такое як у іх жыццё гаворка пра гэта ў наступным выпуску вострыя брамы праз тыдзень